บุ๊กทู สามสิบเก้า тридцать девять, Тридцать девять. รถเสีย поломка машины, Поломка машины. ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ Где тут ближайшая заправка? Где тут ближайшая заправка? ยางรถของดิฉันแบนค่ะ У меня пробито колесо. У меня пробито колесо. เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ Вы можете поменять колесо? Вы можете поменять колесо? ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ Мне нужны несколько литров дизельного топлива. Мне нужны несколько литров дизельного топлива. ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ У меня кончился бензин. У меня кончился бензин. คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ У вас есть запасная канистра? У вас есть запасная канистра? ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Откуда я могу позвонить? Откуда я могу позвонить? ดิฉันต้องการรถลากค่ะ Мне нужен эвакуатор. Мне нужен эвакуатор. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Я ищу автомастерскую. Я ищу автомастерскую. เกิดอุบัติเหตุ Случилась авария. Случилась авария. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ Где тут ближайший телефон? Где тут ближайший телефон? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ У вас есть с собой мобильник? У вас есть с собой мобильник? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Нам нужна помощь. Нам нужна помощь. ตามหมอให้ทีค่ะ Вызовите врача. Вызовите врача. เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Вызовите полицию. Вызовите полицию. ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Ваши документы, пожалуйста. Ваши документы, пожалуйста. ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Ваши права, пожалуйста. Ваши права, пожалуйста. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Ваш техпаспорт, пожалуйста. Ваш техпаспорт, пожалуйста,